Išsigelbėję sužinojome, kad sala vadinasi Malta. Vietos gyventojai su mumis elgėsi labai draugiškai. Užkūrė ugnį ir pakvietė mus visus prie jos, nes lėjo ir buvo šalta. Paulius pririnko glėbi sausų šakų ir metė į ugnį. Čia nuo kaitros išlaužo iššoko angis ir įsikirto jam į ranką. Pamatę prikibusi prie rankos šliužą, gyventojai ėmė vienas kitam kalbėti, tas žmogus tikriausiai žmogžudys, išsigelbėjo iš jūros, o keršto deivė vis tiek neduoda jam gyventi. Tačiau jis nupurtė šliužą į ugnį, nepatirdamas nieko blogo. Gyventojai laukė, kada jis ištins ir kris negyvas. Laukė nesulaukę ir pamatė, kad jam nesidaro nieko blogo, jie pakeitė nuomonę ir ėmė kalbėti, jog jis esas dievaitis. Netoli tos vietos buvo vyriausio salos valdininko Publijaus valdos. Jis mus priglaudė ir tris dienas bičiuliškai globojo. Tuo metu Publijaus tėvas buvo susirgęs karštinę ir viduriavimu. Paulius užėjo pas jį, pasimeldė, uždėjo ant jo rankas ir išgydė. Po šito įvykio ir kiti salos ligoniai ėjo pas Paulių ir buvo išgydyti. Už tai žmonės mus didžiai gerbė, o išvykstant aprūpino viskuo, ko mums reikėjo. Po trijų mėnesių mes išplaukėme Aleksandrijos laivu žiemojusiu saloje jie turėjo dioskūrų ženklą. Atplaukę į Sirakūzus, prastovėjome tris dienas. Tada buriuodami palei krantą pasiekėme regijų ir dar po dienos ėmus pūsti pietų vėjui, per dvi dienas atvykome į Puteolus. Ten susitikome su broliais. Jie pakvietė mus septynias dienas paviešėti. Taip mes atvykome į Romą. Tenykščiai broliai, išgirdę apie mus, atėjo pasitikti iki apjaus aikštės ir trijų tavernų. Juos išvykęs Paulius dėkojo Dievui ir įgavo pasitikėjimu. Kai atvykome į Romą, Pauliui buvo leista apsigyventi vienam su serginčiu jį kareiviu po trijų dienų jis pasikvietė pas save žydų vyresniuosius. Jiems susirinkus jis prabilo. Broliai, nors aš nesu nusikaltęs nei tautai, nei papročiams, buvau Jeruzalėje suimtas ir atiduotas į romėnų rankas. Tie ištardę norėjo mane paleisti, nes nerado jokio mirties verto nusižengimo kadangi žydai prieštaravo, turėjau šauktis ciesoriaus, tik tai ne tam, kad apkaltinčiau savo tautą. Dėl šios priežasties aš norėjau su jumis pasimatyti ir pasikalbėti. Juk aš nešioju šitą grandinę dėl Izraelio vilties. Jie atsakė jam, mes nesame gavę apie tave iš judėjos laiškų ir niekas iš brolių nebuvo atvykęs su blogomis žiniomis ar kalbomis apie tave. Vis dėlto norėtume išgirsti tavo pažiūras. Mat apie šią atskalą tiek te žinome, jog jai visur prieštaraujama. Paskyrę jam dieną, daugelis suėjo pas jį būtą. Nuo ryto iki vakarų jis dėstė jiems ir liudijo apie Dievo karalystę, įrodinėdamas jiems Jėzų iš Mozės įstatymo ir pranašų. Vieni jo žodžiais tikėjo, kiti ne. Nesutardami tarpusavyje, jie ėmė skirstytis, o Paulius te pasakė jiems vieną. Teisingai šventoji dvasia yra jūsų protėviams pasakiusi per pranašą Izaiją. Eik pa šią tautą ir sakyk, girdėti girdėsite, bet nesuprasite. Žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite. Šitų žmonių širdis aptuko. Jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad kartais nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų, ir aš jų nepagydyčiau. Todėl žinokite, Šis Dievo išgelbėjimas yra pasiustas pagonių tautoms. Jos ir išgirs. Jam tai pasakius, žydai išėjo, smarkiai ginčydamiesi tarp savęs. Paulius pasiliko gyventi savo išsinuomotame bute ištisus dviejus metus ir priiminėdavo visus savo lankytojus. Jis skelbė Dievo karalystę ir visiškai drąsiai ir netrukdomas mokė apie viešpatį Jėzų Kristų.